Pico y pala la trampa cada saca, pues te llevo la bandera lejos del Saca la mamá del barrio picante, la luna menguante y se escuchan los copos. Pongo en Richard, miri los bricks, mi amor. Me llevo tu culo para otra dimensión. Me meto todo lo que me dan que el cuerpo, te rompo hasta que salga el sol. Pico y pala para la trampa cada saca, pues te llevo la bandera lejos del Saca la mamá del barrio picante, la luna menguante y se escuchan los copos charmi y los mi amor Me llevo tu culo para otra dimensión Me meto todo lo que me banque el cuerpo Te rompo hasta que salga el sol Dele tú de al pipe, tu trap or die Otra no queda, ya estamos jugados Llama mi trip, cara tatuaje Que me importa una mierda lo que quiera acotar Un gil, muchos berretín, poco entienden el flash El barrio enseñó lo que es respetar Si no cuida tu boca te la van a patear te la pueden cortar. Rompo a gatita, dos droguita, cócteles, fiestitas, chetas en los barcos. Y su adicta que la rompa en el patio. Mientras se los doy, les a los narcos. Wow, wow, wow. Se bien alto que cuando la cojo en cuatro. Soy un bandido, la mano le ato. Ni siquiera se saca los tacos. Si quiere tenerlo, búscalo, rompete, carnalo y aguanta la presión. Se siente en la espalda el cargo entre tanto recalo que yo de un dios. De bordo de experimentar con sustancias que tiene en encontrar el patrón respuesta que nadie nos dio El juez con mis adictos me narcotizó Y pala pa' la trampa acá, saca pues te Lleva la bandera lejos del Saca la mamá del barrio picante La luna menguante y se escuchan los cocos Pongo en Richard, Miri los bricks, mi amor Me llevo tu culo para otra dimensión Me meto todo lo que me banque el cuerpo Te rompo hasta que salga el sol Pico y pala pa' la trampa acá saca pues te llevar la bandera lejos del Saca la mamá del barrio picante La luna menguante y se escuchan los cocos Pongo en Richard Miri los bricks, mi amor Me llevo tu culo para otra dimensión Me meto todo lo que me banque el cuerpo Te rompo hasta que salga el sol Pico y pala para la trampa, casa acá Pues te llevar la bandera lejos del...